Petra pe oan gobe ar zun maza ben malarde Oan a wal mehe de vounet de nenez. An avet ur e tut hag eo koutan de loja an noun ba anon Ma yann vehe de gawit bod bat ime breuker. Me gro de dain oet e di bat tre boul Ya, ben fermain ou randi bat doar nenez, just a wal Je le te ran, ma ad doum telefonain de on, eb kolam Ya, me e vehe pe met an kweid din iveren.